fiz. Eu me sinto iluminado. Foco desde o começo. Já tô atento pra quebrada ver. E eu não vi criticar os caras. Tô atento pra eles espelhar. Viver como eu quero. Yeah. Yeah. juro, lembro do começo, mano. Nem parece que isso é real. Sei que tudo tem um preço, porra. Foi sofrido pro hoje tá legal. Juro, lembro do começo, mano. Nem parece que isso é real. Sei que tudo tem um preço, porra. Foi sofrido pro hoje tá legal. Parecia até que eu sou novinho, né? Mas eu já vi tudo acontecer. Eu não me perdi nesse caminho, fé. Eles estão querendo me encolher. Mas eu já falei que sou gigante. Brilho mais do que ser diamante. peso no trap igual elefante. Favela que elegante. oh, down Linha de soco no flow mutante. Fiz o Passat virar Mustang. Faço de tudo pela minha gangue. oh, Del hoje. Fala que eu fiquei arrogante. Mas tu se lembra como era antes? Eu não tocava no teu falante. Juro, lembro do começo, mano, nem parei. hoje tá legal. Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real. Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido pro jeito tá legal. Salve, irmão. Falei que ia vir, né, filho? Tô por aqui já, cola. Você pode trazer os moleques tudo, filho. Uh, uh, uh, ok, e só quem veio de lá sabe do que eu passei. Todos os dias que chorei, aquele show vazio que eu me frustrei. Uh, olhei pro céu e implorei. Ô Senhor, me dá força pra seguir, porque sinceramente eu não sei onde eu tô. Só você sabe o quanto eu lutei. Me dá um caminho, por favor. Yeah. Foi aí que clareou. Cinco anos nesse corre louco, até que alguém apostou. Solta o beat, aperta o rec que agora vou mostrar quem sou. Deus abençoou. Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real. Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projeto tá legal. Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real. Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projeto tá legal. Juro, lembro do começo, mano, nem parece que ideal. Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projeto tá legal. Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real. Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projeto tá legal. gigante ou oh, down. Linha de soco não foi mutante. Fiz o passate virar um mustang. Passo tudo pela minha gangue. Oh, down.